Onaj koji je usavršio sve ono što je stvorio pa se u tome ogledala svakom onome koji ima razuma Allahova mudrost i njegova moć. Šarijat Allaha te barake wa ta'ala koje bi objavio njegovim poslanicima i njegovom zadnjem mirovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam jeste odnosno nije ništa drugo nego jedan vid Allahove brige i gospodarstva njegovim stvorenjima. Zato je njegov šarijat potpun kao njegovo stvaranje. Kao što čovjek ne može vidjeti nigde rasje pa i pukotine na nebesima, niti jedne stvari koja nije na njenom mjestu na ovom dunjalu kod Allahovog stvaranja, neće naći u šarijatu Allaha te barake wa tara da ima pukotine da nešto fali. Zato što je jedan stvoritelj koji je stvorio i on je onaj koji je objavio njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam i ovim šerijetom se Allah te bareke od tada pobrinuo i pokazao svoju brigu na čovjeku. I htio da čovjek Allahov rob, koji je zadužen da bude halifa na zemlji, da se razvio i da postane onakav kakav Allah te bare kao tada htio da bude. I da izgradi sve komponente koje se činjavaju njegovu ličnost. Odnos prema Allahu te bare kao tada ekonomsku komponentu u čovjeku i potrebu za imetkom i za posjedom. Socijalnu komponentu ličnosti čovjeka i tako deli, tako deli. I to su sve osobine, prirodne osobine, osobine fitre koje Allah te bare kao tada stavio svakom čovjeku. I ovaj šarijat ih izgrađuje i poboljšava i dovodi u stanje s kojim Allah te bare kao tada zadovoljan. I u tome je hajr samo za čovjeka od stvari na koje je postakao šarijat Allaha Tebareke wa ta'ala. A u isto vrijeme jedan vid brige Allaha Tebareke wa ta'ala o jednoj određenoj komponenti u ličnosti čovjeka jeste briga o hrabrosti samog insana. Jer Allah Tebareke wa ta'ala ne voli kukavičnog. Briga o hrabrosti insana. Da se u insanu Allahu robu probudi hrabrosti i spremno za požetvovanje. Tako da bude jedan od najvećih Allahovih tebara kvatara dokaza. Kao što je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, najveći dokaz Allaha tebara kvatara. Veći dokaz nego sunce i ovaj sad samir. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U njegovom ahlaku koji je bio, kako kaže, umul mu'minin, majka vjernika, njegov ahlak i ponašanje bio Kur'an i ko je vidio poslanika sallallahu alejhi ve wasallam samo ga vidi vidio znao je da ne može ništa drugo biti do Allahu poslanik tako isto svaki Allahov rob te bareke wa ta'ala koji bude slijedio Muhameda sallallahu alejhi ve wasallam na njemu će se prepoznavati znaci Allahove te bareke wa ta'ala šerijatske volje i Allahove mudrosti i savršenje njegovog kudreta te bareke wa ta'ala zato budite Allahovi ajeti u pozitivnom smislu a ne u negativnu smislu za vas. I sam je vjera milosti i vjera pravde i vjera hrabrosti i borbe na Allahom putu. Zato je pogrešno da čovjek kada govori o vjeri Islam i o poslaniku sallallahu reselem da istakne jednu stranu a da zanemari drugu. Pa ističe stranu milosti kao da u Islamu nema borbe. Ili opet čovjek pređe na drugu stranu i govori o borbi na Allahovom putu, tako da mu to prelagne i izgubi se to milosti kod insana. Jedno i drugo je neispa. S obzirom na vrijeme u kojoj živimo i situaciju čiji smo svjedoci i izrakama nekih od naše braće s obzirom na izrake neke, nekih od naše braće danas će hudba inša Allahu biti o hrabrosti muslimana i o tome kako je Allah te barake wa ta'ala zadovoljan s time i želi da njegovi robovi budu kao što će ovi primjeri progovoriti. Većina primjera govori o tome počeš od Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam zatim od ashaba pa do kasnije generacija kako se muslimani nikoga nisu bojali. Borci na Allahovom putu. Nisu se bojali, jedan se nije bojao stotinu ljudi. Nije se bojao hiljad ljudi. Zbog čega? Zato što je Allah te barake wa ta'ala opisao određenim upisom u kitabu. U suri Al-Baqara وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ Ima ljudi koji je prodao svoju dušu Allahu Ima ljudi koji je prodao svoju dušu Allahu, zbog čega? Ibtigaa Allah. Vidite mu nijeta. Želijeći Allahovo zadovoljstvo. Wallahu raufum bil ibad. A Allah je blag prema njegovim robovima. Ili također reći Allah te barake wa ta'ala Inna Allah ištara min al mu'minina Enfusahum wa amvalahum bi enna lehumul jannet Allah je kupio od vernika kupio njihove živote i njihove imetke u zamenu za džennet. I riječ je Allaha te baraka wa ta'ala Ja juha ljedine amanu hel edullukum ala tiđaratin tum min azabin elim. Ovi koji vjerujete hoćete li da vas uputim na tiđarati na trgovinu koja će vas spasiti od bolne kazne. Tu'minune billahi wa rasulihi da vjerujete u Allaha i njegovog poslanika da osvarite la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah wa tujahiduna fi sabili Allahi bi emwarikum anfusikum i da se borite na Allahovom putu sa vašim mecima i sa vašim dušama i životima Zalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun. To vam je ako to znate. I prenosi se od vas sahiha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan koje je djelo najbolje? I koja su djela najbolja? Pa rekao sallallahu alaihi wa sallam, ej, ejul a'mali afdal, pa rekao sallallahu alaihi wa sallam, al imanu billahi wa rasulija u kemakar. Iman u Allaha i njegovog poslanika. Jer je Allah odpočeo s time, tu'minune billahi wa rasulija. Thumma ej, a zatim šta? El džihadu fi sabilillah. Borba na Allahovom putu. Thumma ej, hađun mebrur. A zatim koji? Hađu činim bez greha. I ovdje se misli na hađ koji ti nije bio farz. drugi hađ koji je nas. Zato je obraćao danas vrijeme, vrijeme učenja tauhida i shvatanje tauhida i napuštanje, napuštanje svakog vida džahelijeta i odbacivanje svega onoga što krni reči la ilaha illa Allah, a čovjek to mora naučiti sam. I ako to ne zna, nema opravdanja kod Allaha te barke. Ima ljudi koji su prodali svoju dušu Allahu želeći njegovo zadovoljstvo. A Allah je milosti prema njegovim robovima. Većina učenjaka je na tome da se ovaj ajet odnosi na jednog druga poslanika sallallahu alaihi sallam, to imeno Suhejb ibn Sinan ar rumi koji je kada su ashabi sa poslanikom sallallahu alaihi sallam učinio hijđur za Medinu, krenuo za njim. Pa za njim krenuli mušnici rekli mu Wallahi la takruđu ana ganijen wa kad jeetana su'luke tako nam Allaha nećeš od nas izaći bogat a došao si nam siroma a on ima kaže Wallahi la kad alimtum inni le armak tako mi Allaha znate da najbolje od vas gađam sa strijevom I sigurno ću vas gađati sve dok ne istrošim sve strele iz mog tobuca. A kad itrošim sve strele iz mog tobolca, onda ću uzat mač i borit se protiv vas, sve ga ne slomim. A kad ga slomim, rat odmah nešto godućete. Pa mu rekoše, reci nam samo gdje je tvoj metak u meki, pa ćemo te pustiti. Pa mi ukazao i rekao gdje je mjesto, pa se ga ostavili i došao je Suhejb ibn Sinan, poslaniku sallallahu alaihi sallam, u Medijenu, pa kad ga je vidio poslanik sallallahu alaihi sallam, Allah je te barake od tada objavio ove ajete i rekao je poslanik sallallahu alaihi sallam suhejbu ja eba Jahja rebi halbej Ebu Jahja uspjela ti je trgovina uspjela ti je trgovina i pročitao mu riječi Allah te barake ali iako je ajet objavljen u vezi sa suhejbom Rumijom Nema sumnje da se ajet odnosi na svako koji je prodao dušu svoju i svoj metak Allahu Đerešanu. Kao što kaže Ibn Ketir Rahimahu Allahu Tara, ovaj se ajet odnosi na svakog muđahida na Allahovom putu. Prenosi se da je čovjek od Asabija po imenu Hišam ibn Amir Al-Ansari jednog dana dok je bio u borbi sam se bacio u redove nevjernika. Pa su mu ljudi porekli što je sam uletio u redove. Pa je Omar ibn al Khattab i Ebu Hureyre i drugi od Asaba koji su bili prisutni ukorili su te ljude i rekli i pročitali ajet Allah te barake wa ta'ala wa mine nasi man ješte nefse u ktiga amrda tila do kraja ajeta nije on taj koji je zaslužio da se kori on je od onih za koje Allah te barake wa ta'ala kaže ima ljudi koji su prodali svoju dušu Allahu želeći njegovu želeći njegovu zadovoljstvo čovjek po imenu Mudrik ibn Auf al-Ahmesi kaže bio sam kod Omara ibn Khattaba i došao, došao mu je poslanik ili za sanje od Nu'mana ibn Mukrina i počeo da priča sa Omarom i pitao ga je Omar o stanju muslimana pa je ovaj govorio taj je taj ranjen taj je taj ranjen a neki su izginuli ne znam ko su pa kaže Omar ibn Khattab walakin Allah jarifu Allah zna ko su. Pa kaže mu ovaj, وَرَجُلٌ شَرَعَ نَفْسَهُ لِلَّهِ I imao jedan čovjek koji je prodao svoju dušu Allahu. Misli na ovaj ajet. Pa kaže Mudrik ibn Auf, al-Ahmasi, Wallahi ja emiru al-mu'minin innehu khali. Tako mi Allaha vođo pravo vernih. To je brat od moje majke. I kad je to uradio, svi su rekli, bacio se u propast. Misleći riječi Allaha Đerešanu, u anfiku fi وَاَنْفِكُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ tulku bi ediku mene tehnuke. Udjeljujte na Allahom putu, nemojte se bacati u propast. Pa kaže Omar ibn Khattab, ne, ne, ne. وَلَكِنَّهُ ništara نِشْتَرَ bi dunje. Nije on takav i nije on taj. Već je on onaj koji je prodao dunjalog zahiret. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ Zato neka se na Allahovom putu bore svi oni koji su prodali ovaj svijet zahiret. Ibn Ebi Šeibe, poznati muhadis, spominje da je došla kafirska vojska sa istoka. I da ih je sreo jedan čovjek od Ensarija, Sandi. I da se zaletio na njih. I da ih je napao, dok nije probio redove do kraja. Pa zatim vratio i dva puta, tri puta to radi. Sve dok nije preselio. Sam sam ti. Pa je čovjek po imenu Sa'd ibn Hisham al-Ansari rekao je Buhreiri šta je bilo. Pa je rekao je Buhreiri radijallahu anhu وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد to nije zabranjeno iako je znao 100% će ubiti zato što je Allah se bar kao tada to pomalio. Zna kada se čovjek baci u sto ljudi, u dvesto ljudi, da je, da neće izvući živulo. Ili preogladavamo to mišljenje. Ima ljudi koji su prodali svoju dušu Allahu Đerešan. Žereć njegovu milost, njegovu zadovoljstvo. Innamen a'malu bin nijat. Djela se nagrađuju prema njihove namjere. Bileži Ahmed, Jebu Davodi Tirmizi, od sahabije po imenu Esad ibn Jezide Tuđejd, Ebu Imran, govori šta se desilo kada su osvajali i napadali Istanbul, odnosno Konstantinopol. Kaže, kuna bi medine ti ru. Bili smo kod Istanbulu. Konstantinopolju. Fa ahrađa ilajna Rum safan azima. Pa su nam izašli čafiri sa ogromnim satom. وَخَرَجَ لَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِسْرُهُمَ وَأَكْثَرُ I od muslimana izašlo isto toliko i loš više. A muslimane iz Misra je predvodio Ukba ibn Amir. فحمل عليهم رجل من المسلمين فدخل بينهم Pa se na njih zaletio čovjek od muslimana i ušao među njih. فساح الناس Pa su ljudi uzviknuli u akalu Elka bijedi hira tendu. Bacio se sa svojim rukama u propast. Kao što to danas govore neki ljudi. Koji znaju svoju stik dobro. Da je obranjeno da. Lava musta. Pa kaže Ebu Ejuba Nansari, Bio tu. Ebu Ejuba Nansari, Ejuha nas. O ljudi. innekum la teteavvaluna hadi l-aja ala gajri eviliha. Vi ta ajat niste shvatili, niste ga pravilno protumačili. Wa inneha nezared fina ma'šar il-Ansar. I taj ajat je objavljen po pitanju nas, Ansarija. Lema a'azza Allahu l-Islam wa kethura nasiru. Kad je Allah bio ojačao Islam i kad se povećao broj pomagača Islama, قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم jedan dio od nas neki su od nas razgovarali međusobno da ne zna Allah poslanik pa su rekli لقد ضاعت أموالنا فلو أقمنا فيها وأصلحناها imetak smo sad utrošili u borbi. Pa kad bi se malo pobrinu imetku da ga vratim. Pa je Allah te barake wa tada objavio poslaniku sallallahu alaihi sallam وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة što htjeli su ostaviti borbu i da ostanu kućama. Pa je rekao Allah te barek vatara šta i udjelio te na Allahovom putu i nemojte se bacati rukama u propaš. Pa šta je bila propaš kod Allaha te barake wa ta'ala? Da ostanu kod svojih kuća, kod njihovih metaka, a da ostane borbu na Allahovom putu. To je propast bila. Nije propast da prodaš dušu Allahu. To nije propast. To je uspjeh. Odalik je hul fauzu nazim. I to je taj veliki uspjeh. I borio se Ebo Jodan Ansari, radi Allahu anhu, sve dok nije preselio, kod zidina današnjeg Istanbula. Bileži Buharija i Muslim od Asabija po imenu Jezid ibn Ebi Ubejt da je pitao Ansari u Selemu ibn Al-Ekwa kaže kultu li Seleme tebni Al-Ekwa rekao sam Selemi ibn Al-Ekwa على أي شيء بايعتم رسول الله صلى Allahu alaihi wasallam koja je to stvar na koju ste dali prisegu poslaniku sallallahu alaihi sallam pa kaže selama al meut dali smo prisegu na smrt to sam obećao da ćemo se toga držati bileži Buharija i Muslim fi sahihej od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao غاب عني أنا سيد نادر عن قتال بدر مو يا يعني مجا أنا سيد نادر نية بريسوس الصابر بن بدر فقال يا رسول الله غبت أول قتالك المشركين الله بوست نيتش نيسم بريس الصابر وبروة توي بري فتي مشركة لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما اسمع. Ali ako mi Allah da drugi put priliku da se borim protiv mušlika, sigurno će Allah vidjeti šta će ja uraditi. Kaže, falemma kane jevmu uhud, i kad je bila borba na uhudu, van kešefal muslimun, i kada se muslimani raspršili, ustao je Enes ibn Nadar. Pa je rekao, Allahumma, inni a'teziru ilike mima fa'ale haula. Allahu moj, izvinjavam ti se i opravdavam ti se zbog ova što su ovi uradili. Muslimani koji se raspršili. Zbog iznenađenja koje je došlo u port. Wa abra u ilike mima sana haula. I odričem se od onoga što su ovi uradili od širka i jazem bila. Ina bura'a u minkum u mima ta'budune min dunila. Mi se odričem od vas i od vašeg širka i onoga što vi obožavate ime Allaha Đerešanu. A zatim krenuo u borbu. Zaretio se da uđe u grupu čatira. Sam sam. Nije radio po onome vađib da ne smiješ od dvojce se povući. Od dvojce vađib ne smiješ se povući, a niko te ne zabranio da uđeš u 1100. Pa je na putu sreo Sada ibn Muaza. Rekao Sada ibn Muazu, El džennetu a rabbi nadr. Džennet tako mi gospodarao nadr inni le eđidu rih hadune uhud osjeća miris od dženneta kod uhud pa kaže Sa'd ibn Muaz فما استطعت أن أعرف ما صنع يا رسول الله ušao među ljude Allahu poslaniče nisam znao šta je mogao da uradi šta je bilo sa njim zatim su ga našli posle borbe Kaže pa وجدنا به بدعا وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهل pa smo na njegovom tijelu našli preko 80 rana, što od mača, što od koplja, što od strijela. Ovo kad mesere bi in mušrikun, izmasakrirali su ga bili mušici poslije smrti. Nisu mogli da ga prepoznaju. Osim njegova sestra Arafethu Bibanajem, poznala ga po jagodicama na licu. Je li znao Enes jedni nadar šta će biti sa njim kada uđe? Znao Enes jedni nadar šta će biti sa njim. Je li zabranjeno? Nije. Zbog čega? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَةِ اللَّهِ Ima ljudi koji su prodali svoju dušu tražeći zadovoljstvo Allaha te barake wa ta'ala. I Enes ibn Nadar je prodao svoju dušu. Došao je Muaz ibn Afra kako bili živno je Bišejbe poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ja rasul Allah Mada yudhiku rabba min abdihi. Allaho poslaniće, šta, koja je to stvar koja, kad je uradi Allaho rob, ne smije se njegov gospodar, ne smije ga ta stvar. I ovo je dokaz šta da se Allah smije, na način kako njemu doliku. A onaj ko se smije, kod njega hajra ima sigurno, zato se nadajte, dosta. Pa rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, gamsuhu jedahu fil aduvi hasira. Da se baci U nevjernik je bez štita, bez ičeg. Da skine sad sebe oklop i sav. Kaže, fa elqa dir'an kanet alejhi, fa katala hata kutil, pa je skinuo oklop koji imao na sebi, pa se borio dok nije poginuo. Je bilo zabranjeno, ovi koji su učili u sol, je bilo zabranjeno. Zato što je Allah u džihadu dozvolio mnoge stvari koje je zabranio van džihada. Kao laž i kao prevaru i tako dalje, tako dalje. Bileži Ahmet. Ibn Ibn Abi od ابن أبي شيبة وابن مسعود هذا ركو برويسنك صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين الله ستشدي يديري ستوت اليهودي رجل سار عن وطأته ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاة čovjek koji je ustao, a ima odnos sa ženom, ili ustao iz njegove postelje bio među svojom familijom, među onim koji su mu dragi, i otišao da klanja namaz spred Allaha Đerešanu. Pa je kulu Rabbuna, pa onda se, kad se zadivi kaže naš gospodar, unzuru ila abd, vidite ovoga moga rob. Sara min firashi wat, wa wat'ati, wa hibbihi wa ehlihi ila salati, ragbatan fima indi wa šefakatan fima indi. Pogledajte ovoga, ostavio ove stvari sve i došao da klanja meni nadajući se dobro kod mene i bojeći se kazne moje ورجل غزا هو وأصحابه i čovjek koji je bio u borbi sa svojim prijateljima, svojom braćom. فانهزم أصحابه pa se pa pobegnu njegovi prijatelj ostane sam wa alima ma alayhi fil inhizam i zna kakav mu je griga da se povuče wa ma alayhi fil ruju' i zna kakav mu je nagrada da se vrati fa raja hatta urika damu i zatim se vrati i napadne i sam, dok mu se ne prolije krv. Pa kaže Allah te barake wa ta'ala, pa je kulu rabbuna, unzuru ila abdi. Pogledajte u moga roba. Rađa, vratio se u borbu, ragbatan fima indi, želeći ono što je kod mene, wa šefakatan mima indi. I bojeći se od kazne koju sam ja propisao onima koji se povuku i pobjedu. U borbi na Jarmuku dolazi čovjek emiru muslimana, vojskovođi Ebu Ubejdi, Ibn Đarrah, kaže Ebu Ubejde, inni azemtu an ešudda alejhi. O Ebu Ubejde, ja sam se odlučio da je napadnim sam. Vidimo se ove priče, niko da sava ne poriče ove događaje. Fa min še'in توصيني به أن قوله إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم إما تشتاء da mi oporučiš da prenesem vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem pa kaže Abu Ubejde tukriuhu salam prenesi mu salam od mene وقل ان kad وجدنا ما وعدنا ربنا حقا i reci mu da smo našli da je istina sve što nam je obećao naš gospodar. Sve je istina. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة إذا قرأ حديث وهج poslanik عليه السلام odredio za mikat stanovnicima Medine Zul Hulefu stanovnicima Šama Džuhfu kako određuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem za stanovnike Šama Mikad za hač kada u to vrijeme Šam bio u rukama kafira. Zato što mu je to njegov gospodar obećao i pokazao. Pa mu kaže Ebu Ubejde, sve smo našli da istina što nam je Allah te barek vatala rekao. I je bilo haram, nije bilo haram. Nego on prodao sebi. Allahu Đerešanu. I to je dozvoljeno i super, pohvalja. I molim Allaha te barek otara, da nam potvrdi riječ i djeli. Al-Bara ibn Malik, sahabi, u borbi na jamami protiv Musejleme Lažova, koji je govorio da je vrovesnik. Musejlema se zabarikadirao bio u, jedno, u jednom vrtu. I tu je bila jaka borba. Bili su u nekoj utvrdi. Pa je tražio El Bara ibn Malik da ga podignu muslimani na štit, na koplja, pa da se onda baci od ozgo sa njih, da ga ubaci u njihovu tvrdu. Sam, sam. Pa su ga muslimani podigli na štitove, na koplja na štit, i bacio se u tvrdu, borio se sa njima, i borio se, i borio se, dok nije dobio oko 80 rane, otvorio muslimani u vratu. I onda se muslimani ušli unutra i sve ih pobili. Jer se bacio El Bara ibn Malik u propast, kao što kažu danas Panta i Manta i drugi slični njima, nije se bačio Elbara ibn Malik propast. Nije se bačio Elbara ibn Malik propast. Saharija po imenu Busar ibn Arta Bili su u i borili se protiv krstaša koji su bili u Šamu. Jednog dana su krstaši pravili muslimanima zasjed na putu. Pa je krenuo Busr ibn Arta da traži krstaše sa Libijim. Pa je vidio crkvu i pred crkvom vezani konji. Sam bio, odvojio se jednog dana sam, izviđač, sam bio i vidio konji. Došao pred crkvu tu, zavezao svoga konja, kod njihovih konja, ušao u kuću, dakale filke nisa, Zatvorio vrata, agla kala nefsi il bab, i izadio mač. S mačom už. I kada su ga vidjeli konjanici od Rimljana, začudili se. Dok su sebi došli, on je već pobio trojicu turcu. I onda počela borba. Muslimani vide nema busra. Počnu ga tražiti i vide nego konja pred crkom. Dođu tamo, dotvore vrata, zatvorena vrata. I uđu od ozgo preko krova. Probiju krov i uđu unutra. I kad su probili krov, vide Busra kako drži trijeva lijevom rukom, a od desnoj ruci drži mači Boris. A zatim ušli unutra i pobili ostatak krstaša i kad je bus, kad su oni ušli Busr, on je se i ponijeli ga. Pa su neki od zarobljenika tih upitali ko je ovaj čovjek. Kaže, hada, Busr ibn Arfa radi Allah anu, to je Busr ibn Arta, od drugova poslanika sallallahu sallam. Kaže, vallahi ma vode da ti nisam isreo. Tako nam Allaha, ovako još majka rodila nije. Pa su mu zašli kasnije stomak, umotali mu stomak u turbane, što sahabi imali turbane. Pa umotali mu stomak u turbane, zategli mu srijeva, i onda mu zašli stomak, pa je ozdravio i ponovo se borio na Allahovom putu. Sad zaključio vrata, možda je radio po riječima Allaha Đerešanu, udhulu alehim ul bab. Upadnite im na vrata. Fa idha dakhaltum uhu fa inakum galibun. I kad uđete na vrata, sigurno ste pobjedili jer se onda je znenad. Kad je prepadneš. zato je poslanik kada se napadao kada? U zoru i napadao se po noći. Da se iznenadi. Ibn Asakir bilježi u jednom svom dijelu govoreći o osvajanju Šama i obsjedanju Damaska kako jedan čovjek od muslimana jednog dana došao svojim konjem u blizini grada Hims i pojio konja na rijeci. I kada su ga vidjeli krstaši, bilo je oko 30, zalepsi se na njega odmah. Kad je on vidio nije šta je uradio, popio se na konje i preko vode je pravo na njih. Ljubio jednog, ljubio drugog, ljubio trećeg, dok se nisu različili, dok nisu U potpunosti pobjegli. I priča, braću, takvi ima pun. Kad su muslimani dolazili u Andalus, u Andalus, pod vojstvom Tareka ibn Zijade, sa 1700 ljudi, borili se protiv Španaca tri dana, pa vojsko vođa te, vođa te vojske šelje njihovom kralju Ludarik, Ledrik, kaže o, sreli smo narod, ne znamo jesu oni stanovnici zemlje, stanovnici neba. Fadrik nabi nefsik, dolazi ti vamo sam. Pa je došlo sa 90.000 ljudi. A muslimana 1700 što je borili se i ginuli. I onda Tarik ibn Zijad govori muslimanima nije nam ništa drugo ostalo, vidite šta se, šta je, šta šta se dešava. Šta će rat, ušli ste u njihovu zemlju, more i za vas. Nemate drugog izbora osim da se borite do smrti. A ja ću, inša Allahu tada, I ja ću zalet na njih i proba da probija njihove redove dok ne dođem do njihovo kralja. Pa je Tarik ibn Zijad tako i uradio i Allah je te barek od tada pomogao dok nisu došli do dok nije stigao lično do tog ludarik i do ga nije ubio. I onda su se ovi raspršili i ja znam bila kada im pogine neko odmah se to je kod njih stalno tako slučaj kad pogine onaj koji ih bodri koji vodi odma se razbiže kao što je pobjegao šeta na danu bedra. Ostave sve. Vidi me ono što vi ne vidite. I onda je drugi kod koji. Ima jedna lijepa priča o jednom vladaru muslimanskog turskog porijekla Turki po imenu Elbe Arslan Elbe Arslan u jednoj borbi kad je čuo da mu krstaši spremaju ogromnu vojsku. 600.000 ljudi. I spomeni se ta borba u istoriji. I toliko su se bili pripremili, znači, za borbu. Da se dogovorili kojem će od njih pripast koji je, koja pokreja na muslimanski zemalji. Gotovo, već sve podijelili bili. I Elbar sam dolazi svojoj šuri koja bila oko njega traži savjet, kažu tvoje mišljenje neše mišljenje. Kaže, vallahi, sa ovom vojskom ne može niko na kraju izaći. Ne ona ništa drugo nego da pomremo šta? Da pomremo časno, da poginemo časno na lavom putu. Bilo je 20.000, da skupi 20.000 ljudi. Ovi 600.000. I izađu da ih sretnu. Kad su ih vidjeli, zbunili se bili. Dvaje sredova čafira, ne vidiš kraj redu jednog. Nema kraja reda. Nije sve jedno bilo. Klanjamo sabah namaz. Sačkajte, nećemo napadati do džume namaz. Jer onda neće ostati nijedan mimbar u muslimanskim gradovima, a da neće moći za nas. I posle, u vrijeme džuma namaza, zaletili se na neprijatelj. I probili prvi red. Probili drugi red. I probili treći red. I dođu do reda gdje se bio sakrio njihov, gdje je bio njihov vladar. Njihov kajsar. Cezar Nilo. I pobio ljude koji su bili oko njega, jednom odrežu glavu i stave na kuplje. A njega zarobe i druge podignu i kažu, vrisnu, poginuo je Kajzer. I ovi kad su čuli, počnu bježati, svi. I ubijali, i ubijali, i porobili, tako dalje, tako dalje. I Allah je pomogao bio toga. I to Allah, ništa nije teško. Kako da mu bude teško? Vokem min fijatin kaliletin, galebet fijatin ketiratin, bi iznin koliko je bilo malobrojnih grupa koji su pobjedile mnogobrojne ne svojom snagom bi iznillah Allahom dozvonom Allahom asabirin a Allah je sa saburljama u vjeri u nečinjenju greha i na musibetima na ranu tako je Allah voli to je njegov zakon na dunjalku jest da boli ali njegov zakon takav promijeniti ne može samo sebi možeš škoditi pa su doveli toga kralja Kajzer pa ga pita Elba Arslan Šta bi ti sa mnom uradio s time ne uhvatio? Kaže, pa zašto što me te ubio? Kaže, ti si kod mene manje, nisi toliko vredan da te ubijem. Pošelite ga, muslim, idite tamo, prodajte ga muslimanim. I poveli ga na čaršu da ga prodaje. Neće niko da ga kupi. I jedan musliman bio kaže, ja ću ga, ja ću ga kupiti ovo pašće ovdje, evo imam pas, evo vama pašće, dajte meni njega. I dođu, kažu, El Barsanu, šta je bilo? Kaže, vola, ovaj pas je bolji od njega. Jer pas koristi, ovaj ne koristi i pustio ga. Ajde, idi kući. Kad je došao kući narod, odbojacio ga izabrao drugoga. Izabrao drugoga za kajzara. Priča, braću, sunetu poslanika, sada Allah se ima puno. Kad bi počeli pričat, ne bi stali nekoliko sahata, kao što ima priča u Sirija Saba, i المسلمان فسنيه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Bismillah. الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ثم أما بعد وطريقة koja nam je ispričao poslanik sallallahu alaihi sallam jeste priča koja se desila prije njegovog dolaska sallallahu alaihi sallam hadis koji bilježi ima muslim priča ashabi luhdud narodu koji su povjerovali u Allaha pa bačeni bili u robove pune vatre i pobijeni svi O kome se radi? Radi se o mlad, mladiću jednom momku. Ja vam skratim priču. Toga su htjeli da nauči sihr, pa ga Allah oputio, pa nije htio. Poverovo Allah, pa onda probavaju da ga ubiju nekoliko puta, ne mogu ubiti Allah ga čuva. I onda na kraju šta kaže? Šta kaže na kraju? Taj momak, ne mogu ga ubiti. Ja ću reći kako ćeš ubiti. Ali pod uslovom jednim. Da okupiš da okupiš narod toga dana na tom i tom mjestu. I okupi narod toga dana na tom mjestu. I kaže, uzmi strelu i kad odapneš reci u ime gospodara ovoga momka. I ovaj uzme strelu iz one sržbe kod udarik i kaže u ime gospodara ovog momka i pre, ubije ga Allah onda. I poveruje sav narod. I onda i baci u vatru i desilo se ono što znate. Je li ovaj momak bio razlog da pogine sam? stopostotni razlog, jest. I to je poslanik, sada Allah, ovaj sam učio da taj osjećaj, to ima kod djeci. Ja znam bilda. A nema danas kod muškaraca. Osim u laži, i u razvratu, i u grijesima i tako. Samo to ima hrabost. Kada dođe da stane za istinu, onda cvika. Zato što nema više fitre, nema one prirode koju Allah voli. Nema mlijeka više. Je li ovaj momak bio kriv što su ovi izginuli, što su svi popaljeni, po riječima današnjih nekih ljudi, on je sve kriv za to. Sve on kriv, sve on pobio. Je li poslanik Ali Sram bio kriv što tri godine muslimani gladovali i bili pod ekonomskom blokadom? Po riječima njihovim je bio kriv. Je li poslanik Ali Sram bio kriv za borbu na Uhudu, koja je bila odgovor borbe na Bedru? Po njihovom riječima je bio kriv. Jer i poslanik kada je sram bio kriv za borbu na Hendeku, kada su došli deset rada kafira. Zamalo da pokolju i ženu i Po njihovim riječima je bio kriv. Allahu al-Musta'an. Allahu al-Musta'an. I ovako je braćo stvari ne dolaze osim iz kukavičluka i iz šubhe. Iz kukavičluka i iz šubhe i nesvatanje nekih stvari. Kod mene, inša Allah, tara, imam izreke neke od uleme donio sam koji su dali fetvu pročitat ću vam samo od jednog ima je više da skratim zbog vremena fetva je od Muhammeda ibn Hasan ibn Farkada i Šejbanija jedan od učenika Ebu Hanifa rahimahullahu ta'ala poznati Hanefijama ova fetva govori i kaže da mu se Allah smiluje Muhammed ibn Hasan kaže lau hamala rađulun vahidun ala elfi rađulin minel mušrikin kad bi napao jedan čovjek هلا المشرك وهو وحده a on sam lem yekun bidhalike ba's ne bi imalo smetnje u tome idha kana yatma'u fi najatin ako ima imalo nade da će se spasiti ev nikajatin fil aduv ili da će njima nanijeti štetu zbog čega je propisan džihad fa in nam yekun kadhalika fa huwa makruh međutim ako se zna da neće se izvuči, ako zna, neće nimalo štete na njeg, onda mu je pokuđeno. Li ennehu arrada nefsehu li telef min gajri menfaatin il muslimin, zato što je izložio sebe smrti bez ikakve koristi muslimanima. Fa in kane kasduhu teđriatu il muslimina alihi. Međutim, ako mu je u nijetu da muslimane ohrabri protiv njih, li jasne u misle sanihihi, da urade isto, fala manija min dalik, onda nema smetnje li enne fihi nef'anil muslimin zato što to ima koristi muslimani kezalike je džuzu in kane kasduhu irhabul adu tako mu je to isto dozvoljeno ako mu nije da zastraši neprijatelje turhibune bihi adu Allahi u aduvaku pripremite protiv njih snage da bi se s njom zastrašili Allahove neprijatelje i vaš li ju'lema salabatul muslimine fid din da bi se kad takvog čovjeka vide znala kako su muslimani čvrsti u vjeri. وإن تلف النفس لإعزاز دين الله وإضعاف الكفار مقام عظيم شريف مدح الله به المسلمين في قوله تعالى i uistinu je kaže pogibija smrt radi pomaganja Allaha vjere i oslabljenja kafira jedan veliki stepen kojeg je Allah te barek tada pohvalio u riječima inna Allah štara min al mu'minine enfusahum amwalahum bi anna lahum jannah Allah je kupio od vjernika njihove živote i njihove imetke u zamenu za džennet. I ovde braćo ima fetve od više uleme. Ovo je dovoljno inshallah utara ko hoće može da nađe. Ko hoće može da nađe i nije istina da ovakve stvari koriste kafirima. Ove stvari ne koriste kafirima, ja znam bila, već one fetve munafičke koriste kafirima, kao što kaže Allah Đerešanu, ja ehle jetriba la muqama lekom u ljevom o stanovnici Medine, danas nemate šanse. Ili šta? Sele kukum bi elsinetin hidad. Točkaju vas u svim jezicima, što napadate, vidite koliko ima, i tako dalje, i tako dalje, oni su jači, i tako dalje. To su braću i jazem bilja u osnovi riječi munafika, u osnovi riječi munafika, ali kao što smo rekli, to se desi ili radi nifaka, ili radi šubhe. Molim Allah, te barke otara, da nam uljepša završetak poveća, jekin i sabar podari korisno znanje, zdrava srca Podari dženet, sačuva džahennama, inša Allah, tara pomogne muđahide širom svijeta, izbavi svu zatvorenu braću, u svijetu i izlijeći sve bolesne muslimane i da nas učini od boraca njegovom putu i da budemo uz našu braću makar dobom i riječi sa riječju ako nismo sa njima اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واصرفها على طاعتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم فك أسر إخواننا المسجونين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أحسن ختامنا وزدنا صبرا ويقينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلوبا خاشعة ورزقا طيبا وشفاء من كل داء يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد واقم السلام